פרק ל' ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים, אשר מאסתי אבותם לשיט עם כלבי צוני. גם כוח ידיהם למה לי, עלמו אבת קלח, בחסר ובחפן גלמוד, העורקים צייה, אמש שואה ומשואה. הקוטפים מלוח עלי שיח, ושורש רתמים לחמם. מן גב יגורשו, יריעו עלימו כגנב, בערוץ נחלים לשכון, חורי עפר וחפים. בין שיחים ינהקו, תחת חרול יסופחו. בני נבל גם בני ולישם נקעו מן הארץ. ועתה נגינתם הייתי, ואהי להם למילה. תיעבוני, רחקו מני, ומפני לא חסכו רוק, כי יתרי פיתח ויענני, ורסן מפני שילחו. על ימין פרחח יקומו, רגלי שילחו, ויסולו עלי אורחות אדם. נטשו נתיבתי להבתי, יועילו לא עוזר למו. כפרץ רחב יאטיו, תחת שואה התגלגלו, הופך עלי בלהות, תרדוף כרוח נדיבתי, וכעב עבירה ישועתי. ועתה עלי תשתפך נפשי, יאחזוני ימי עוני. לילה עצמי ניכר מעלי, ועורקי לא ישכבון. ברוב כוח יתחפש לבושי, כפי חוטונתי יעזרני. הורני לחומר, ואתמשל כעפר ואפר, אשבע אליך ולא תענני, עמדתי ותתבונן בי, תהפך לאכזר לי. בעוצם ידך תסתמני, תישאני אל רוח תרכיבני, ותמוגגני תושייה. כי ידעתי מוות תשיבני, ובית מועד לכל חי. אך לא ועי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. אם לא בכיתי לי יום, עגמה נפשי לאביון. כי טוב קיוויתי ויבוא רע, ואייחלה לאור, ויבוא אופל. מעי רותחו ולא דמו, קידמוני ימי עוני. קודר הילכתי בלא חמה, קמתי וקהל אשבע. אך הייתי לתנים, ורע לבנות יענה. עורי שחר מעלי, ועצמי חרא מן נחורב, ויהי לאבל כנורי, ועוגבי לכל בוכים.